А јас сега би ве повикал да отворите во Битие 22 глава. Дали знаете што се наоѓа во Битие 22 глава? Аврам и Исак. Битие 22, или прва Мојсија, значи 22, действието се случува на гората Морија, од првиот стих, по тие настани Бог го стави на проверка Авраама. Го повика Аврааме, тој одговори, еве ме. Бог продолжи, земи го својот син, својот единец Исак, кого го любиш и отиди во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покажа. Утрото, Авраам стана рано, му стави Самар на ослето и го поведе со себе. Двајцата, э, ги поведе со себе двајцата своји слуги и сина си Исака, откако пред тоа нацепи дрва за жртва паленица и се запати кон местото што Бог му го означи. На третиот ден Авраам ги подигна очите и го виде местото оддалеко. Тогаш Авраам им рече на слугите, вие останете тука покре ослето, а јас и детето ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас. Авраам ги зеде дрвата за жртвата паленица, ги натовари на синот си Исака, а во својата рака зеде оган за подпалување и нож. Така тргнаа двајцата заедно. Тогаш Исак му рече на татка си Авраама. Татко, еве ме сине, се јави тој. Еве оган и дрва. Тука се, значи, и огнот и дрвата. Рече пак синот, но каде е јагнето за жртвата паленица? И осмиот стих. Бог самиот ќе си предвиди, односно Бог самиот ќе се погрижи за јагнето за жртвата паленица сине моја. Одговори Авраам и го продолжија патот. Стигнаа до местото за кое зборуваше Бог, тогаш Авраам подигна жртвени, ги нареди дрвата, го врза својот син Исака и го положи на цепениците на жртвеникот. Сега Авраам ја испружи раката и го зеде ножот за да го заколе сина си. Но Господов ангел од небото го повика и рече Аврааме, Аврааме, еве ме одговори тој. Не ја спуште раката врз детето, рече, ниту му прави нешто, Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Ги подигна Авраам очите и виде и ете зад него овен сплеткан со роговите во грмушка. Авраам отиде го зеде овенот и го принесе во жртва се паленица на место сина си. На место сина си. Место сина си, да. Аврам му даде име на тоа место Јахве Ире, затоа се вели денес на гората на Господовото промислување. Наистина Господ се погрежил за жртва. Аврам бил ставен на голем тест и кој не би бил од нас. И покрај тоа што, значи, Исак му е ветениот, од кој што треба да произлезе цело мношто народ, а по тој самиот Спасител – Обично знаеме да преку Исака овде го гледаме Исуса, или како единороден на Отецот. Но ајде да се погледнеме ние, да се ставиме во улогата на Исак. Дали можеме? Еле Вајд во копнежа на вековите токму тоа го прави на во момент. Во кој смисол? Знаете, човештвото сгрешило. А законот бара правда. Правдата треба да се исполни. Законот го бара нашиот живот. Плата за греф е смрт. Место нашиот живот, зарем Господ не обезбедил жртва, но не животинска. Во овој случај Господ се погрежил за жртва, да, овенот, Но во поширока смисла, Господ се погрижил за жртва, го дал својот единороден син за жртва, за да ние можеме да живееме, за да тој ја исполни правдата што ја бара законот. Значи, не животинска жртва, затоа што евреите 10.4 вели јасно дека крвта на биковите и јарците не може да ги отстрани гревоите. А Божија желба, Божја намера, Божи план бил токму тоа, повторно да ја <clears throat> надмине таа препрека, тој амбис што се направил меѓу нас и Бога, преку Божјото јагне. Затоа Јован во Јован Крстител во Јовановото Евангелие, Евангелието на Јован Богослов 1.29, кога ќе го види Исуса, што кажал Јован 1.29, познатиот стих. Значи, утреден Јован го виде Исуса како доаѓа при него и рече, еве го Божјето јагне кој ги зема гревовите на светот. Или гледајте го Божјето јагне, погледнете, еве го Божјето јагне кој ги зема гревовите на светот. И овде на овој стик малко ќе се задржиме. Стикот јасно и недвосмислено кажува дека Исус е Божиото јагне. Зошто јагне? На евреите им било многу јасно, затоа што јагнато се принесувало како, како жртва. Но и кротко, мирно, невино, послушно, никогаш не повредува. Тоа е одраз на Христовиот живот. Христос бил тоа јагне. И тоа пречисто јагне, јагне кое што 1 Петро 2.22 ни го опише овак. 1 Петро послание 2.22.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 да се јави да ги острани гревовите, да ги земе гревовите на себе, затоа што тоа беше невино и чисто Божјо јагне. Како што вели Јован Крстител кога го видел, значи, еве го Божето јагне, кој ги зема гревовите на светот, гревовите на секој еден од нас во каква ужасна состојба се најде човештвото после падот во греф. Еве како Давид го пишува тоа во Псалм 38, четврти стих. Псалм 38, 4. Зашто беззаконијата на мојата глава ме надвишија, ме притиснува како претешко бреме. Или во 40 тиот Псалм, 12 стих уште посилен опис. Зошто ме обкружија безбројни зла, моите беззаконија ме стигнаа, така што не можам да гледам, ги има повеќе од влакната на мојата глава. И затоа моето срце се онемоштува, се онемошти. Колку се нашите беззаконија, можеме ние да ги изброиме, нашите греови. Каде ке ни беше крајот, ако Господ не обезбедеше жртва. Но Господ се погрижи за жртва. Господ се погрижи и го даде својот единороден син. За да ги земе сите тие греови на себе, да ги понесе на крстот. Или, еве, Михи, читаме, овие се исто јаки, силни стихови во Михи 6 глава. Нема друг начин. Што би можеле ние за откуп на тие наши гревови. Како би можеле да се откупиме, вели, шеста глава, значи Михе шести и седми стих, со што ќе дојдам пред Господа, кога моите гревови се повеќе од влакната на мојата глава? Значи, со што ќе дојдам пред Господа? Ке паднам ли мничком пред Севишниот Бог? Ке дојдам ли пред Него со жртва паленица, со телење годиначиња? Дали ке му бидат мили илјада овни, илјада, илјада и потоци на масло, може ли и со тоа да се откупиме нашите гревови? Не, до, не се доволни ни илјадници, илјадници, сите тие илјадници кои што жртви паднале а, во Стариот Завет. Не се доволни. Дури треба ли вели да се принесе првородениот син заради својот престап, Еве Аврам да земеме дека го принел Исака и завршил работа. Ке било ли тоа доволно за да се искупи тој за својата грава? Не. Треба ли вели да се принесе првородениот син заради својот престап, плодот на својата утроба заради гревот на мојата душа? Не, не, не, не. Но фала на Господа шо обезбеди жртвата. 1 Петров 2.24. Се враќаме на значи, во 1 Петров, во истата таа глава која предходно читавме. Само два стиха подолу. Прво Петрово, послание втора глава, 24 стих. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата преко неговите рани, ние се исцеливме. Тој сам ги понесе гревовите. Исаија 53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 тоа невино и пречисто Божие јагне, кој што ги понесе грбовите на светот. Псалм 103.12 Псалм 103.12 Колко е исток далеко од запад, толку ги оддалечува од нас нашите беззаконија. Не само што ги зема туку и ги отстранува комплетно од нас. На едно друго место вели од таму, во морските длабочини, кај што никој не може да ги најде. Че Господ обезбеди жртва. И уште и стихот вели, значи не е како што нашиот предот вели, еве го Божето јагне, туку гледај, behold на англиски. Тоа е гледање, да се загледате во Божето јагне. Зошто? затоа што во Исус е единствената надеж. Еве, повторно да отворим го Исаја 45.22. Исаја 45.22. И овде во нашиот превод се вели, значи 45.22, обратете се кон мене. Меѓутоа во Данечичкарев, значи во King James, се вели, гледајте, погледнете на мене. Значи, истиот израз како и во Јован 1.29 се користи. Погледнете кон мене, за да се спасите сите краишта на земјата, зашто јас сум Бог и нема друг. На кого би погледнале друг, за да можеме да видиме спасени на нашите гревови, ако не на Исуса? Господ обезбеди начин, Господ не не остави така и Зато што сме денеска живи, зато што сме денеска присутни, сето тоа му го должиме на Христа. Токму на таа жртва за која што Господ се погрижи. И наистина нема друг начин да бидеме избавени на нашите греови, нема друг начин да бидеме спасени осме преку Исуса Христа. Токму затоа и денеска, уште еднаш, сите доброволно верувам, примајќи го виното и лебот повторно ќе признаеме дека друг начин нема, само преку Христовата жртва. Нека му е слава на Господа за таа голема жртва. Амин.